mu ntango za kino kiganiro umuvugabutumwa asaye ntakirutimana amenyesha ko intumwa z'imana mu majambo y'imana zigisha zerekana ko atamuntu n'umwe adacumura ngo nayo ibyo akoze abikora abantu babibona mu majambo y'abavugishwa n'imana nk'umuntu akaba ari mu kabari ariko aranywa inzoga abantu bakarengana bakamubona nk'umuntu akaba ariko arakorera ibyaha mu ibarabara kuba abantu bomubona ibyo n'ibisanzwe kuko aba yabiyeretse kandi ijisho ry'uwo ari we wese rirashobora kumubona mugabo nibaza yuko eh, icyo bakibi eh, ni hamwe kumbure uyu abibonye Ato menya ingene abungabunga mugenzi we n'ingene yifata nyuma y'uko yabonye mugenzi we yaguye mu cyaha aho ngira ngo niho hoba hariho ikibazo Eh, nk'uko dushobora kubiraba mugabo kuba umuntu yobona ibyaha canke ibibi ubundi ariko arakora bivana gusa nuko wakoze ibibi yabikoreye ku mugaragaro hanyuma abantu barashobora kubibona bega mu gihe wowe wabibonyeho birakwiye ko umucira urubanza ni ukuvuga ngo inyuma y'uko ibyaha bikorewe ku mugaragaro bishobora kubonwa n'ijisho ry'uwo ari we wese haca hagaruka kandi inyifato ibereye mu ijambo ry'imana ku muntu yemera imana iyo abonye mugenzi we yaguye mu cyaha mbega yobigenza gute mu nyigisho z'umwe mu bamenyi ba kisilamu yaravuze ati idha ra'aytum akhakum asabahu juza fala tal'anuhu alayhi shaytan walakin qulu allahumma arhamhu wa allahumma tub yaravuze ati umwe muri mwebwe niyabona mugenzi we aguye mu gicumuro muri uwo mwanya ntazoce atangura kumuvumagura canke aca atangura kumwandarika canke aca atangura guha intege shetani kuri we nko kuvuga ati yawe iyo shetani yaramaze kumwigarurira imvugo nk'izo ijambo ry'imana rirajyanka eh, bikenewe rero yuko urya abonye uwagize icyaha wacumuye ahubwo amusabire ku mana avuga ati mana ndagusabye umubabarire ari uko umuntu atangura kubona ibyaha byiwe cyangwa nuko bidashoboka mbega ushobora kubona amakosa y'uwundi gute nawe utabanje kubona rwawe kuko umugambi w'ubutumwa bwiza ni uwo gutuma umuntu abanza kumenya ibyaha byiwe amaze kumenya ibyaha byiwe agakenera umucunguzi none mbega ni gute umuntu yoshobora kumenya gushishikarizwa kumenya ibyaha by'uwundi atashoboye kubanza kumenya ibyiwe ubwiwe mu by'ukuri ntibyokunda uko iyo turasoma mu gitabo cya mata igice cy'indwi umurongo wa mbere usomye umutwe uvuga ngo nturabe abandi utirabye ntimugahinyure mu mitima yanyu namwe mukazohinyurwa kuko uko muhinyura abandi ariko muzohinyurwa namwe kandi ingero mugeriramwo muzogererwa namwe urabira iki akabango kari mu jisho rya mugenzawe kandi inkingi iri mu jisho ryawe ntuyitegereze wobwira icyo mugenzawe utizana ngo utosore akabango kari mu jisho ryawe nawe ufise inkingi mu jisho ryawe wandyaduyawe banza witosore inkingi iri mu jisho ryawe uheze ubone neza gutosora akabango kari mu jisho rya mugenza wawe bibiliya iratomoye neza ko ntibyokunda yuko umuntu ashobora kubona amakosa y'abandi atarashobora gusobanukirwa n'ayiwe iyo turiko turasoma mu gitabo cya yohani igice cumi na gatandatu umurongo w'umunani hari amajambo yesu kirisito yabwiye intumwa ziwe igihe basezeranira muhemuyere yababwiye ati uwo niyaza azohinyuza ab'isi abemeze by'icaha n'ibyo kugororoka n'iby'amateka igikorwa imana ikorera umuntu wayo ni ugutuma ashobora kubanza kumenya amakosa yiwe ku murongo w'icyenda hari amajambo tuhabona adasanzwe buri muntu wese akwiye kwitwararika mu cya kabiri cy'abikorino igice cy'indwi umurongo umurongo w'icyenda n'uw'icumi umubabaro mu buryo bw'imana utera ukwihana kuticuzwa kuzana agakiza ariko umubabaro mu buryo bw'isi utera urupfu mugabo rero ikintu kijyanye no guca urubanza sinzi ko iri ryungane abantu bajyumva kumwe Eh, mugabo eh, guca urubanza hariho imanza zamaze gucibwa mu ijambo ry'imana eh, bitanakenewe nuko umuntu abisubiramwo canke bitanakenewe nuko umuntu abibwira uwundi canke ayararaza uwundi biba bizwi nk'akarorero imana yaravuze iti ntimugasambane bizwi neza ko ari ibyaha atabyo kurondera kure e, ibyo rero umuntu araheza iyo abibonye kuri mugenzi we igikuru nuko amusabira ku mana akamuhanura mugabo ntamucira urubanza e, twe nkatwe mu bw'isilamu kirazira gucira urubanza uwundi kubera ko mu majambo y'intumwa y'Imana Muhammad Salama yaravuze ati umwe muri mwebwe arashobora gutangura mu ntango y'ubuzima bwiwe ari umugororotsi mwiza gushika naho n'uwo mubonye avuga ati uyu n'ubwami bw'ijuru naho batandukaniye ariko ku munota wa nyuma agira ave ku isi ugasanga birahindutse ugasanga agiye mu bibi ugasanga apfa ari umuntu mubi urumva ko rero ibintu birahinduka kuko ntushobora kumenya ejo hiwe mugabo icyo umuntu yakoze kizwi bivwi mu ijambo ry'Imana ko ari icyaha umuntu arashobora kumwegera ukamuhanura mu rupfasoni kandi ntumwararaze kuko nawe ntuzi ibyawe ejo aho bizogarukira e, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi ati umuntu azobungabunga mugenzi we Imana nayo izomubungabunga bwira ishengero mugabo urumva ayo nama etape ibyo guhanurana bigomba gucako nama etape yuko kirazira ko icyaha cy'umuntu we wakibonye ugenda kukivuga ahandi banza ugende wewe nyene muvugane umuvandimwe wawe umwihereranye umuhanure niyakumvira bizoba ari byiza bisobanura ngo rero guciranira imanza umuntu aba anyarutse kwiyibagira ati nuko noneho munezerwa mw'amajuru namwe abayibamwo ibara rizobona iswi n'ikiyaga kuko umugwaniza amanikira n'inzigo nyinshi azi ko afise igihe gito satani rero igikorwa abereyeho ah, ni ukurega bene data ego kandi ntimugahinyura abandi kumbere namwe mukazoja guhinyurwa n'abandi ati kandi bigenda gute ngo ubone wewe ubone kumbure akantu agatosi kari mu jisho rya mugenzi wawe kandi wewe wuzuranye ingiga mu jisho ryawe utarabanza kubona iyo ngiga iri mu jisho ryawe rero hariho abantu bameze uko nicyo gituma abavugishwa n'imana bagiye barihaniza uno mugigwa wo guciranira imanza n'umuntu kwihutira kubona ibiri kuri mugenzi we mugabo wewe akiyibaga akambwira eh, ibiri kuri we niba abona wo bishobora uzuci wararaza n'ibya mugenzi wawe mugabo ntutangure ku bya wawe uzutangure ku by'iwawe wewe uvuga uti jewe nuku nuku nuku ukabona urabishoboye kwimena ikibyimba ukararaza byose wakoze urashugenda no kuri mugenzi iyi ni imvugo yo kubuza ikintu mu buryo bundi mu buryo bw'inkikuru yuko kizira kwararaza mugenzi wawe kizira kumucira urubanza kizira kubona ko gusa eh, kandi ntibararazanye icyo umbonye ko mpanura jewe nturinde no kujya kubwira uwundi oya niba mpanura bizuba bikwiye ntuje kunyararaza ntuncire urubanza kuko ntuzi ejo hanje sinzi ejo hawe ariko dusabiranire ku mana kugira ngo twese imana iduhangaze mbega mana canke umukristo yokora iki kugira ngo yirinde iyo nyifato yo kubona ibyaha by'abandi atabanje kubona ibyiwe icyo gukora no gutahura ubwa mbere yuko nawe nyine ari umunyabyaha Hari abantu ngaha kuri ino si bama biyumvira ko bobo arabere muri byose kumbure bakavyoshwa n'udufaranga baba bafise kumbure bakabyoshwa n'ibyubahiro baba bafise kumbure bakabyoshwa n'ibi n'ibindi na biriya kumbure ubwiza inzobe n'ibindi cyangwa uburebure cyangwa ibintu byoya rero icyambere umuntu kugira ngo yirinde iyo ngeso yo kunegura abandi nuko twese tugomba kwamiza kumuzirikanye yuko twese ducumura twese turakoshereza imana iyo rero umuntu yamije kumuzirikanya kino kintu bica bituma eh, bitamworohera eh, kwama ariko aranegura abandi akabonye kose anegura abandi yararaza abandi kuko nawe nyine acaguma yibuka neza yuko ibyiwe biriho kandi aracumura twese twunamiye isi twese turi ivu kandi twese dufite intege nke kumwe nicyo gituma igikuru nuko abantu bohanurana kandi bakanabikirana kabanga maze tukanasabiranira ku mana bunyifata yo kubona ibyaha by'abandi ibitabo byeranda birayibuza iyo nyifato ishambere ryanditse vyera birayibuza e, birayihanakiriza nkuko twamaze kusa mu gitabo ca matayo igice cindwi umurongo wa gatatu ni ngo ijambo ry'imana niryo ryinjira mu mutima w'umunyabyaha rikawemeza abavugabutumwa bafise uruhara rudasanzwe kugira inyifato yo kubona ibyaha by'abandi abantu batabanje kubona ibyabo ihere mu kwigisha ijambo ry'imana neza no kuba imboneza, bisigurwa n'umuvugabutumwa Hassan Nakirutimana iyo nyifato ni inyifato itabereye twama twabonye ikwega n'induru mu bantu gasanga abantu barashwanye ikintu cyari gito kumbure bari kugihuriza ko mugabo kubera ko inyifato yuyu n'uyundi itabaye nziza aho guhanura umuntu akaja kwararaza akaja gutyoza bikazana ingorane rero abakozi b'Imana bafise gwa ruhara nyene bamanye guko e, ry'Imana bagomba kurisigurira abantu bakaryigisha abantu kugira ngo barimenye baritahure neza hanyuma kandi barigendere ni ukuvuga ngo arashobora gutanga inyigisho y'ibicumuro byabaye byakozwe n'abantu kandi abona imbere yiwe mugabo akagira ibintu cyitwa ubuhizi agakikiriza eh, bitangira n'akarorero bishobora kuba byaranabereye no mu bihugu byo hanze kandi ariko arabwira abantu bari imbere yiwe kugira ngo yirinde cya kintu cyo kudoma k'urutoke Eh, cyo hava kiza gusobanura kwa gukiriranira imanza gishobora gutuma bamwe batuntura aho kwihana cyangwa aho kwigarura ugasanga kumbure bavuze ko basagirijwe ibintu nk'ibyo abakozi b'imana rero bafise uruhara mu mpande zibiri gusasagaza ijambo ry'imana no kuryigisha cyane cyane kugira ngo abantu birinde uwo mugigwa mugabo nabo nyene eh, kuba imboneza kubuturero twiza hari abakozi b'imana je maze kumva batabyifatamwe neza ugasanga ikintu kibaye nyene nkaho oye mu kwibarabara eglise adventiste du septième ndabashimire namwe mwari muduteze yompi Etienne Manirakiza nabategure kino kiganiro ndabikebanuye naho ubutaha mugira amahoro y'Imana iwanyu murakoze insobanuro y'ijambo ry'imana insobanuro y'ijambo ry'imana kuri radiyo isanganiro